U Jerusalimu kod Ovčih vrata postoji banja koja se jevrijski zove Vitezda, ima pet remova. U njima ležaše veliko mnoštvo bolesnika, slijepih, hromih, suhih, koji čeka da se voda zatalasa. Jer anđeo gospodnji povremeno silažaše, i uzburkavaše vodu i koji bi prvi ušao, pošto se uzburka voda, ozdravio bi, ma od takve bolesti bolovao, a onda bješe neki čovjek koji 38 godina bješe bolestan, kad vide Isus ovoga gdje leži i razume da je već mnogo godina bolestan, reče mu, hoćeš li zdrav da budeš? Odgovori mu bolesni, gospode, čovjeka nemam da me spusti u banju kada se uzburka voda, a dok ja dođem, drugi siđe pre mene. Reče mu Isus, ustani, uzmi odar svoj i hodi. I odmah pozdravi čovjek i uze odar svoj pođaše, a taj dan bješe subota, tada govora Judeji iseljeno, subota je, nije ti dopušteno da nosiš odar, on im odgovori, koji me učini zdravim, on mi reče, uzmi odar svoj i oni ga zapitaše, ko je taj čovjek koji ti reče, uzmi odav svoj podi, a izlečeni ne znađaše ko je, jer se Isus bješe udalio zbog mnogog naroda na onome mjestu. Potom ga nađe Isus u hramu i reče mu, eto postao si zdrav, više ne griješi da ti se što gore ne dogodi, čovjek otide i javi ima, da je Isus taj koji ga učini zdravim. Hristos vaskrse. Četiri riječi, a sva tajna ovoga svijeta u njima. Ove četiri riječi koje javljaju vaskrsenje Hristovo, objavljuju tajnu čitavog svijeta. Tajnu vašu, tajnu moju, tajnu svih ljudi. U današnjem apostolu, apostoli koji su juče pitali gospoda, kada su se mučili da izliječe onog mladića koji je bio vjesomučan i nikako mu nisu mogli pomoći, ti isti apostoli danas liječe čovjeka koji je bio nepokretan. Ti isti apostoli danas poslije vaskrsenja Hristovog vaskrsavaju tavitu, podižu ih, podižu iz mrtvih. A juče prije vaskrsenja Hristovo nisu mogli ništa da učine. Vaskrsenjem je i njima i nama sve dato. Vaskrsenjem i sveti apostol Pavle uzvikuje da je bez vaskrsenja uzalud svaka propovijed i uzalud svaka vjera. Ali i sveti evanđelist Jovan Bogoslov kaže da ono što su njihove ruke opipale, ono što su ruke nevjernog tome koji je sve nas uvjerio u vaskrsenje Hristovo. Te ruke što su opipale, oči svih apostola što su vidjele i uši što su čule, to nam oni objavljuju. I danas u Svetom Evanđelju i u Svetom Apostolu. Objavljuju nam vaskrsenje Hristovo Javljaju nam Hrista koji je pobjedio smrt. Čovjek živi samo sa jednim strahom. I samo jedan jedini strah i jednog jedinog neprijatelja ima. A to je smrt. Kad čovjek pomisli na smrt, prvo treba da pomisli na svoj grijeh i na rodonačelnika i izvornika svih grijehova na đavola. Da bi mogao da se nada kao onaj čovjek koji je ležao u jednoj od mnogih banja u Jerusalimu. Banja Viteza je samo jedna od banja, jedna od lječilišta u koje su mnogi dolazili, u koju je i Hristos došao i našao onog čovjeka koji je 38 godina ležao na odru, nepokretan, raslabljen, čekao. I znate šta je čekao? Kada je gospod pitao tog čovjeka, hoćeš li da budeš zdrav? On odgovara, kaže, hoću, ali nastavlja. Ali gospode, nemam čovjeka. Nemam čovjeka. Da kada anđeo gospodnji siđe u banju i kada uzburka vodu, samo da me malo pomjeri, da me malo gurne do te vode, da uđem, da budem zdrav. Jer je anđeo gospodnji samo jednom u toku godine silazio u tu banju i izburkavao vodu. I prvi koji uđe u tu banju, Bivao je zdrav od bilo kakve bolesti da je bolovao. Gospod ga ne pušta u banju, nego mu kaže samo jednu jedinu riječ. Ustani, ništa više. Jednom jedinom riječju uništava 38 godina grijeha i patnje tog čovjeka. Ali zašto grijeha? Zato što mu je na kraju, kada ga je našao gospod, u hramu, rekao mu je, sad si zdrav, sad ajde i nemoj više da griješiš. Svaka bolest, svaka muka i smrt dolazi samo poslije grijeha, braći i sestri. Zato i mi Treba da se opominjemo ovog današnjeg evanđelja. Treba da se opominjemo vaskrsenja Hristovog, vaskrsa. Vaskrsa koji se slavi od vaskrsenja do spasov dana, ali se slavi i svake nedelje u toku godine. Jer nam je Gospod dao ne jednu banju vitezdu, nego bezbroj banja vitezdi. Bezbroj banja. Od ove banje Majinske, preko banje Ostroške, preko banje Studeničke, pa do svih onih pravoslavnih hramova i manastira širom svijeta. Na svim kontinentima Gospod je stvorio po jednu banju. Za sve one koji traže iscijeljenje. Gospod je dao i da ta banja, banja vitezda, koja oslobađa od svih grijehova, uđe u svačiji dom, braćo i sestre. Ovo je evanđelje koje smo danas čuli i koje se danas blagovijesti. Ono se blagovijesti u domu svakog hrišćanina pravoslavnog u čijem se domu sveti voda. Onog trenutka kada sveštenik uzburka krstom, jer bez krsta nema ni vaskrsenja, bez stradanja nema spasenja. Onog trenutka kada sveštenik zakrsti i uzburka vodu, vodu koja je do tog trenutka bila smrtna i truležna i propadljiva, i mogla da se usmrdi kao svaki mrtvac, tog trenutka ta voda postaje besmrtna, postaje vječna. Nema joj smrti, smrti više nema žalca, nema čime da ubode, jer je Hristos vaskrsao. To uništava. Taj kvasac koji uzdiže svakoga od nas, ali ne uzdiže ga ne znam gdje, nego u carstvo nebesko. Taj kvasac vaskrsenja, vaskrslo gospoda, koji je one strašljive i plašljive apostole, koji su se razbježali od Krista kad su ga uhvatili, koji je te apostole uzdigao i uskisao i poslao da se ne boje smrti. E taj klasac, to vaskrsenje, taj gospod mora da uđe, braćo i sestre, u svačije srce. Naše je samo da vjerujemo. U mnogo primjera u Svetom Evanđelju Gospod je pokazao da se ničemu ne raduje kao vjeri kada na mnogo mjesta kaže velika je vjera vaša, po toj vjeri neka ti bude. Onako kako vjerujemo, tako će i da nam bude. Onako kako u srce gospoda primamo, onoliko koliko ga primamo, toliko će nam gospod i dati. Naše je da tražimo, naše je da kucamo, a gospod je došao i uvijek je među nama. Naše je tražiti, Božije je uvijek davati. I nikada neće štedjeti na slugama i na djeci svojoj. Koji otac žali za djecu svoju? Ima li većeg oca od oca nebeskoga? Koga prizivamo svaki dan, svaki trenutak svoga života. Prizivati ga, ali se i sjećati jedne rečenice ovog raslabljenog čovjeka, jedne rečenice kada je kazao gospodu, posle one želje, velike i ogromne želje da ozdravi, kada je kazao nemam čovjeka. Koliko je to strašna rečenica. Koliko to strašno odzvanja u ušima našim. Ali koliko to i šteti srcu i duši ljudskoj. Da nema, pored toliko miliona i milijardi ljudi, da nema čovjeka. Da nema čovjeka kada se okrenemo oko sebe, da nema čovjeka koji je spreman da pomogne. Da samo dva koraka za nas učini. Ili da mi učinimo za nekoga dva koraka. Samo su dva koraka bila potrebna tom čovjeku koji je 38 godina čekao da naiđe čovjek. Koliko je potrebno rodu ljudskome, koliko je bilo potrebno starozavjetnom čovjeku da dočeka čovjeka, ali ne samo čovjeka, nego Bogo čovjeka Hrista. Onog trenutka kada Gospod Hristos uđe u nas, onda će u nama i čovjek proživjeti. Onda će u nama i čovjek progovoriti. Onda će u svakome od nas, ne samo ljudi koji su oko nas, nego će i sam Bog u svakome od nas vidjeti čovjeka. Zato što smo Bogo čovjeka, Hrista, primili u sebe. Raslavljenost nije ništa drugo nego grije. To je raslavljenost. To je slabost. To je ono na što se mi uvijek spotičemo. Zato gospodi kaže Zdrav si, nemoj više da griješiš. Zato gospod i kaže opraštaju ti se grijesi svoji. Ajde sada, sada budi zdrav. Onog trenutka kada je grijeh ušao u čovjeka, tada je smrt počela da vlada čovjekom. I sve do tada, dok držimo i zadržavamo grijeh u sebi, do tada ćemo biti i smrtni, do tada ćemo biti i raslabljeni. Mnogo je grijehova koje čovjek treba da izbacuje iz sebe, da ih se oslobađa. Mnogo je grijehova koji prljaju dušu ljudsku, ali je Gospod i dao bezbroj načina i mogućnosti da se oslobodimo od tog grijeha. Molitva, post, pokajanje, pričešće, nema boljeg lijeka, nema veće banje od ovoga hrama u kome se mi okupljamo. Od svih hramova u koje dolaze pravoslavni. To je lijek, to je banja, tu je spasenje. Odavde se, braćo i sestre, uzlazi u carstvo nebesko. Ne možemo mimo hoditi, a u carstvo Božije ulaziti. Ne može čovjek naopako hoditi, naopako živjeti, a očekivati da ide naprijed. Gospod je taj kome treba da težimo, jer nam je svojim primjerom, ne samo nama, nego i apostolima, pokazao šta treba da čini. Pokazao kakvim putem treba da hode. Zato što je sam gospod i put i istina i život. Ako vaskrsni gospod uđe u srce i u dušu našu, onda ćemo i mi imati put kojim treba da hodimo, istinu koju treba da slijedimo da bismo ušli u život vječni. Amin.